Pennon e tremedet an tan arvez ar er blamon Deus ar henta. Deu doa leiz dos doaz d'an amzer. Ha, ah, n'eus ket be a klem blam d'an trouz Non, un an benak zo bep, me n'eus ket be kemenzi. Deu doa touriste se destren Ya, un trop a doa bet. Klau emeus an tormad a zoz neuk. A eus emeus gwelet meur agar maril e baspagne. Mi chans ren kemenda la verz gant meus angouel. Penaos e tremedet an tan arvez ar er blamon Deus a henta. Deu doa leiz a du dos d'an amzer. A neus ket bere a dud klem blant d'an trouz? Non, un an benak zo bet, me neus ket bekemen ze. De doa tourist des tren ve? Ja, un trop a doa bet. Klem eus un tamma a zoznek, a neus emeus gwelet meur a gar marilet ba Spagne. Mi c'hanz rin kemendal da la vers gant me zamp gwell.